paso a allá. kaixo, gabon, ongi etorriak bidazoa atxak saio berri ontara. E, hemen gaude, beti bezala Euskal Irratietako uinetan. Eta ba, gaur e, azteko ba, sekzio berri bat irekiko dugu gure bidazoa atxak saio ontan. Eta sekzio hau izango da Euskal Herriko maketak. Euskal maketak garai batean e, ba, kasetan kaleratu ziren hainbat eta hainbat lan ba, izango ditugu ba, aipagai edo. Zeren, beno, ba, itxialdi garaian, ba, hasi nintzen e, maketa hauek eh, berbegiratzen, berrentzuten, eta, beno, ba, batzuk, eh, abesti batzuk hartu ditut, e, grabatu ditut, eta, beno, ba, sorta <clears throat> eder bat, ba, atera zait, hemendik, eta, <clears throat> ba, ba, jartzen joango gara, ba, hartu maketa eh, pilatxo bat, eta, beno, ba, saio bakoitzean jarri, agian, <clears throat> ba, hilabetean behin egiteko, ba, zerbait litzateke, maketa, euskal maketa sorta bat hartu, eta, beno, entzungo ditugu elkarrekin, e-, edozein estiloko, e-, edozen motako, <clears throat> maketak. Eta, beno, ba, entzuten ari ginen eh, taldea, argi ibili taldea genuen, eh, nik esango nuke legazpeako taldea zela, baino ez dut eh, zehazki gogoratzen. Entzun dugun abesti hau, vieja kuenta izenekoa, ba, esango nuke ere, ba, Euskal Telebistako saio batean agertu zela, ez dakit taldeari elkarrizketa bat edo, baino abesti abesti honekin zeuden ezakit bideoklipa egin zuten edo alako zerbait maketa hau mila bederatzerun eta larogeita mairu garren e, eh, urtekoa dugu argi bili taldearena eta beno ba, ma, eh, soinua ona da e, ba, badira maketa asko ez txarra nahiko profesionala dela soinua hau naiz eta autoekoiztua izan eta beno system studio e, estudioan grabatu zen e, Donostian, miratzen ko mairuko ustaiaren iruan eta lauan. Beraz, ba, maketa asko eta asko bezala, ba, urgentziazko ba, e, presentazio gutun bezala e, erabili zuten e, kaseta. Kasetontan e, sei abesti daude, Eta, eh, beno, Richard Baterian, Jose Magitarran, Jose Antonio Basuan, eh, Felipe Gitarran eta Josu Abotxetan ziren argi ibili taldea. Eh, maketa hau entrando asako deitzen zen, eta beno, paper gorri batean azaltzen da argi ibiliren logoa, amaraun baten barruan sartuta kate batzuekin, eta bar, gero azpian argazki badago gaztetxe jartzen eh, duena, eta entrando asako e, eh, izena duena. Beno, eh, naiz eta euskarazko izena izan talde honek abesti guztiak gazteleraz dira. Entzun dugun abesti hau bieja kuenta, ba, nahiko, ba, abesti ona genuen. Ea, ba, entzun dezagun eh, argibilitalearen beste abesti bat. con todo. Jugarme siempre un poco más, quedarme solo. Si tengo ganas de llorar. Estar ya ciego, seguir pidiendo un trago más, caer al suelo y ver que todo sigue igual. Sigue igual. empezar de nuevo. Si es fuerza y ganas de seguir, no tengo miedo. No tengo nada que perder, caer al suelo. Y el suelo me todo crudo si doy mi brazo a corte. Coge el aliento y entrar a saco a la pared, hostia en los dientes. pongo todo del revés, ahora lo entiendo. Los que estén todos contra mí, si me defiendo solo por es solo un punto chungo, no tiene al caso, no me hagas caso. argibili taldea, kaer alzuelo abestiarekin, e, eta beno, ba, maketa ontatik eh, abesti pare bat eh, entzun ditugu, eta beno, esan bezala, ba, urgentziaz, gerabaturiko zerbait, e, txiki batzuk, entzuten dira, ba, kantuetan, eta bar, baina horrek, e, ustez, xarma, xarma ematen dio, eta beno, taldearen benetazko soinuagatik, ba, urbilago, ba, egongo zen e, maketa hau. E, maketa berez e, ba, soinu duina, dauka nahiko, nahiko ona esango nuke garairako, Zeren, e, bueno, ba, oidenez esan noi da ba, maketen mundua laro gehi garren amarka dela, baino bai, hori egia da, baino egiago da, laro gehi tamar garren amarka da, izan zela ba, kaseten eh, maketa kaseten ba, garairik e, nagusiena zeren e, laro gehi tamar garren amarka izan zen ba, kaset gehien, maketa gehien ateratzen e, garaia maketa asko profesionalizatu egin ziren largoita <laughs> garren eh, hamarkadan zeren eh, beno ba garai batean diska bat egitea ba zeharo garestia zen e, estudiotan orduak hartzean oso oso garesti zen estudio gutxi zeuden eta beno askotan ez oso ongi ekipatuak Ez da ere, eta ba, diska bat, vinilozko diska bat egiteko garaian, ba, normalean zigilu bat behar zen atzean egotea zeren haiek zituzten e, ba, fabrikara joateko eskubideak, eta bar zeren e, ezin zen diskarik egin eskubiderik gabe, eta vinilozko diskarik ari naiz, Eta beno, ba, talde askok ba, kasetetara jo behar e, izan zuten, haien lanak kaleratzeko. Zeren, e, beno, zederik ez egon garai horretan, ere? Eta e, kasetak eh, ba, modu merkeago bat zen, e, ba, lan bat, modu merkeago eta errasago bat zen lanak kaleratu ahal izateko. Esan bezala, estudioak e, garesti ziren, baimenak garesti ziren, ziren eta ba, ba, eh, mugitzeko modua tira ba, argibili taldea entzun dugu eta jarrai dezagun beste, beste talde batekin. Thank taldez alatu gara, baino ez ala e, estiloz, musika estiloz, e, orain e, arrasetera joan gara ez oso urruti, eta DDDP taldea genuen discípulos de Don Pablo izeneko taldea, kemaz da, zukan e, titulu bezala, abesti honek, Eta beno, ba, DDDP talde honek e, eh, eskutsando un rock and roll izeneko maketa hau kaleratu zuen, baino hau e, esan genezake era profesionalean e, kaleratu zutela, hau da, e, estudio batean e, grabaturikoa, ba, miratzen talarroa eta maika garren urteko hemen jartzen duenez, martxoaren amaseian, ba, Lorenzo Records estudiotan grabatua izan zen ba, aitor harino teknikarien gatik. E, eh, eh, Lorenzo Records e, eh, estudiak denbora gutxi zuen, uste dut berri zen zabaldu zutela estudio, estudio hau ba, laro gegarren amarkaren bukaera aldera, memoria zari naiz beraz ez, ez nagozi dur, baina alako zerbaiten izan zen. Eta beno, ba, garaiko maketa eta diska pila grabatu ziren Lorenzo Rekordzen, eh? zen, bat ipat, ba, duran galdeko ba, taldeak izan ziren. Beno, ba, DDDP, discípulos de Don Pablo, talde ontan eh, Alejandro Merchan basuan, Jose Augusto Barrena baterian, eta Jose Villar eh, gitarra, eta ahotsan eh, zeuden. Baita ere, eh, esan behar, ba, Madrileko zigilu batek kaleratu zuela e, eh, kaseta hau, Lady Alicia Records izeneko Madileko zigio batek mi batzen nu, eta laro gehieta maika garren urtean, hau agian disko proiektu batzen, zen, zeren e, bederatzi abesti zituen, eh, profesionalki grabatua zegoen, beno, azala nahiko itxusia egin zioten ere, eta beno, ba, bitalde hauek bai argi bidi bai DDDP, talde hau ba, pixkat lehen, lehen rock urbano edo rock callejero deitzen eh, hortan eh, ba, ibiltzen zirela e, bueno, argi bili pixka aldera gehiago jotzen zuen, eta DDDP eh, taldeak eh, maketa hontan bentsat e, pixka heavy metalera gehiago jotzen zuen. Esan behar da, ba, laro garren amarkadaren bukaera laro eta margarren urtean edo, ba, barrikada taldeak e, arrakasta itzela izan zuela, legiak betetzen zituela, izan zen, ba, beraien zuzeneko DVD-aren, bueno, ez egon, <laughs> zuzeneko vhs aren Eh, bideoaren ba, garai garai hori arrakasta itzela izan zutela eta beno hauen atzetik ba, talde pila sortu ziren beno esan behar da estiloar kurban estilizarra dela zeren e, beno hasiera batean eh, leño talde madrildarrak e, eh, estil hori egiten zuen gerora barrikada horren hildoan e, irten ziren eta barrikadaren hildotik talde pilo bat baita ere hitzak egiteko modu hori moskeo hitzak edo deitzen zituztenak e, hau da esan nahi garbirik ez eh, edukitzea haien hitzetan eta mezu eskutuak e, eh, eskutatu itzen tartean ba hasiera batean lanleño korrosendok egiten zuena gero barrikadak eta bueno gerora ba, beste guztiak izan ziren e, rock urbano taldeak ba arrakasta gehiago izan e, zutenak beste batzuk gutxiago ba esate baterako kalean taldeak ba, arrakasta handia izan zuen haien lehendabiziko maketarekin, mila betzen da larogaita margarren urtean kaleratu zutena, eta gerora bere, bere lehen bi diskekin ere ba, izan zen taldea beste batzuk pixkat atzerago gelitu ziren, ba, ezakit, atentado argibili edo DDDP berak, eh, ba, hortan ibili ziren, agian entzun beharko dugu DDDP taldearen eh, beste abesti bat, ea, gordoa. hemen genuen DDDP taldea, siempre te echas atrás a eta beno, ba, haien eh, rock urbano edo eh, deritzon, ba, kalerroka edo eh, estilo Hortan beno hemen haien maketan bada bitxikeri bat eh, jartzen du nuestro agradecimiento al excelentísimo ayuntamiento de arrasate hau da gure eh, gure eskerrik beroenak eh, arrasateko udaletxe txit gorenari edo alako zerbait eh, itzuliko genuke. Eta beno, ba, sanliteke hori ba, ba, jartzeko ba, diru laguntza edo jaso beharko zutela ba, maketa hau, kaseta hau grabatzeko. Kasete eh, profesionala, estudio profesionalean eta beno, ba, talde zaldatu beharko dugu. Ea zer dugun orain ze sorpresak datozkigun... sekzio berri hontan, atal berri hontan, ba, eh, Euskal maketei eskenitako atal berri hontan maketa pilo bat eh, ditut eh, mendikan beraz e, ba ilabetean behin edo hartuko dute maketa alako eskukada bat edo eta ba, hemen entzuten joango gera ma, e, bina besti maketa bakoitzeko eta ba oraingoan dena den taldea entzun dugu Bizkaiara joango gara eta beno nik esango nuke talde hau bilbotarra zela, eta beno ez dago datarik e, ez kasetan ez e, paperean, baino, beno, ba, bai doinuen gatik, bai esango nuke, miratzen eta mabi eta eta urten tartean, egina dagoela baditu hainbat e, bitxikeri dena den taldearen eh, maketa honek e, eh, azteko bakoruak egiten zituena e, mamen zela, mamen antikuerpos eta bulpes taldeko abeslari eta beno antikuerpozen basulari ere eta beno e, gero entzungo duguna bestian ere mamenek koruak egingo ditu eta beno ba hau grabatua izan zen eh, Mekoletako Matxin Barrena izeneko ba estudio batean eta bertan egon ziren teknikari bezala Timoteo eta Josu Zabala bera e, produktore bezala Josu Zabala bera eh, egon zen eta ba taldekin artean ba genuen Jon Basularia e, Javier Ochetan David Gitarran Pikapi Gitarran eta Kolo e, baterian. Beno, e, eh, orengoan, ba, e, euskerazko abesti bat entzun baina hauek e, erdi eta erdi egiten zituzten haien abestiak, bai euskeraz, bai gazteleraz, zei abestiko maketa bat dugu, ba, e, ba auto ekoiztutako maketa, maketa bat, ba, entzun dezagun denaren taldearen beste abesti bat. tele yo lo vi como caían justo delante de mí. Mucha sangre salía del televisor y llenaba toda la habitación. Son muchos los que vienen de allí. jodida vez no te das cuenta Si piensas por ti mismo, el siguiente caer vas a ser tú. No te preocupes. dena den taldea, somos negros abestiarekin beltzak e, gara eta beno ba maketako diseinuari itzuliaz ba e, zabaltzen da eh, barruan badu paper bat, bueno, kartulina bada zabaltzen dena eta beno ba barneko aldean badu olako argazki bat dena den jartzen duenak eta ba, taldeko partaide guztiak e, ba indios jantzita daudenak e, aurpegi mar margotuekin, lumekin eta beno, denetik eta olako rifle batekin eh, ere, beno, poster bat, eh, poster itzela, ba, dena den ba, talde onena tira eta jarrai dezagun ba, gure euskal maketekin, ea zein maketa tokatzen zaigun orain. Thank orain eh, rock urbano eta olako doinuak eh, alde batera utzi eta ba, pixkat e, eh, punkago den eh, talde batera jo dugu, baita ere provintzia zaldatu, arabara joan gera, hain zuzen ere, agurain herrira. Eta ba, bertan agurain herrian desterrados taldea genuen, ba, entzun berri dugun talde hau haien uno mas izeneko abestiarekin e, maketa haus sei kantu ditu, eta beno, e, baita ere modu profesionalean grabatua e, zeren eh, beno Iruñako Arion Estudiotan e, grabatua izan zen eh, Arion Estudiotan e, ba Iruña eta Nafarroko Iruñaldeko ba heavy metal talde gehienak grabatu izan zuten berez e, maketa hontan e, da ba produkzio aldetik ba heavy metal kutsua duela naiz eta musika ba, pixkat punkiago edo e, izan Desterrados talde hontan e, Billy Basuan, Peloto gitarran, Aguayo gitarran, Igor baterian eta Txoni ahotsetan eh, dugu Desterrados taldea zor, e, eh, desekintzenean, e, ba Aguayok e, kaosetiliko taldea sortu zuen o gaur egun kaotiko deitzen den taldea Aguayo ba kaotikoko ba gitarralari bat e, anai nagusia, bi anai dira, ba, anai nagusia, ba, le, bere lehen taldea, hau izan zen desterrados taldea. Eta beno, ba, aguraingoak izanik, ba, lapoia rekortzen, ba, influentzia e, ahondiko taldea genuen, desterrados e, taldea. Eta beno, ba, jarrai dezagun, entzun dezagun desterrados taldearen beste abesti bat. Kalendario ez da kolgao, kalendario ez Voy a contaros la historia del calendario con pies. Domina todo el sistema. Cuando el sol dice adiós y los bares de la y le dice, chiquillo, tú no sabes quién soy yo. Bamengenuen desterrados tal de agura ba, indarra, bai, abesti hontan kalendario izeneko abesti hontan, ba, haien gitarra punteotan eta ba, nabari da, lapoia rekordzen, ba, influentzia ondia, herri berdinekoak eh, izanik, ezta, Ba, naiz eta, ba, hori, ba, eh, musikaren tratamendua, ba, nahiko rock urbano edo, hola, izatea. E, eta, beno, desterrados taldeak e, pixkate aurrerago, ba, salbatez puedes talde gazteiztarrarekin bat, e, ba, zede bat kaleratuko zuten, e, bitalden artean desterrado salbate zipu edes, neko diska interesgarria e, izan zena. Ba, e, diska hau, e, maketa hau, barkatu, miatzerun eta laro gehi mabi garren urtean kaleratu zen. Nik esango nuke... E, Ipiskat e, aurrerago, E, ikusi nituela txerri eh, ba, data ez dut eh, gogoratzen ez dakit maketa honena horretik edo ondoren izan zen ikuste dut horretik izango zela zeren taldeak ez zuen maketa honen soinua. E, baldea pixkate eskasagoa zen agian haiena hasieratan zeuden, baino bai txerri muñoko baserrian... E, desterrados taldea ikusteko aukera izan nuen. Bizkaiara berriz e, itzuli gara eta ba, duenak azer e, piper taldea ba, entzuten e, hasi gara haien e, hau hartu abestiarekin eta beno ba garai hontan ere baziren alako ba, talde haunitz e, ezakite euskal roka edo esan genezaken bezala alako estilo batean non e, ertzainak taldea pisu haundia zuen baitare delirun tremens eta beste batzuk, baino ertzainak taldearen inguruan eh, baitare eh, alako taldea handana bat eh, sortu zen. Maketa hontan badira hainbat garaiko klasiko, zeren beno maketa hau dedetek argitaratua e, izan zen, eta beno, DDT-ek e, laroita margarren amarkadan batez ere, ba, maketa kasete andana kaleratu zituen, eta beno, ba, Euskal Herriko subkulturaren e, gatik e, lan itzela egin zuen, eta jada, horrendik, jarraitzen duten, jada era e, ba, txikiago batean edo, baino garai batean e, DDT banatzaia ba, asko, asko mugitzen zen, bai li, liburuekin, bai eh, musikarekin, eta, beno, alternatiba bat eh, sortuz. Zeren, beno, e, talde askok, e, adibidez, haiek bazuten alako deposito legal bat, eta talde askok erabiltzen zuten, e, dedetek usten ziren haien depositoa, ba, haien e, maketak legalki kaleratu al, izateko, hau da, fabriketara mm, eramateko, bestela ezin zen, e, ezin zen fabrika batean alako kasete e, profesionala edo e, egin. Beno, ba, esan bezala, mi batzen eta laro mabian, grabatua dago duenak azer pipeltarle bizkaitarronen e, eh, e, eh, maketa, eta nola ez Lorenzo Records e, estudioan, eta, e, ba, irudimenari boterea e, titulatzen zen, titulu bezala zeukan, maketa maketa honek duenak azer piper taldearena. Eta uste dute eh, bukatzen joan beharko dugula, de, denbora agortu egin zaigu, eta beno, ba, bukatzeko ba, duenak azer piper taldearen ba, beste abesti bat e, entzungo dugu, begietara elkarri begira izeneko abestia, eta beno, urrengo aster arte,